20 skirsnis. Ji klausėsi sumišus, žiūrėjo sutrikus ir su lik kiekvienu pono Madleno žodžiu jauti, kad joje tirpsta ir nyksta baisūs neapykantos patamsiai, o širdie gimsta kažkokia šiluma, kažkoks neišaiškinamas jausmas, ir tai buvo džiaugsmas, pasitikėjimas ir meilė. Kai žaveras išėjo, ponas Madlenas atsigrėžė ją ir išlėto sunkiai ištardamas kiekvieną žodį, kaip santrų žmogus, kuris nenori pravirkti, tarė jai. Aš girdėjau, ką jūs pasakojote, aš nieko apie tai nežinojau. Manau, kad tai tiesa, jaučiu, kad tai tiesa. Aš net nežinojau, kad jūs esate dirbusi mano dirbtuvėje. Kodėl jūs nesikreipėte į mane? Bet dabar štai kas. Aš sumokėsiu jūsų skolas, aš liepsiu atvežti jūsų kūdikį, arba jūs pati jį atsivešite. Jūs gyvensite čia ar Paryžiuje, kur panorėsite. Aš pasirūpinsiu jūsų kūdikiu ir jumis. Jūs daugiau nedirbsite, jei pati to nenorėsite. Aš jums duosiu tiek pinigų, kiek reikės. Jūs vėl būsite laiminga, o būdama laiminga vėl būsite dora. Ir net, klausykite, aš jums tvirtai pareiškiu, jei viskas yra taip, kaip jūs sakote, o aš tuo nebejoju, tai jūs niekomet nenustojote buvusi nekalta ir tyra prieš Dievą. Ak, vargšė moteris. Tai buvo daugiau negu vargšė Fantina galėjo pakelti, pasiimti kozetę, įsivaduoti iš to gėdingo šlykštaus gyvenimo, gyventi laisvai, turtingai, laimingai, dorai ir su kozete, staiga išvysti tarp negandų, pražystant rojaus palaimą. Ji lik apkvaišusi žiūrėjo į tą žmogų, kuris jai kalbėjo šituo žodžius, ir tik porą kartų sušuko kukčiodama – O, o, o. Jai pakirto kojas, jie atsiklaupė prieš poną Madleną ir jis, nesuspėjęs susigaudyti, pajuto, kad jį pagrėbė jo ranką ir prispaudė prie jo savo lūpas. Po to ji apalpo. Šeštoji knyga Žaveras Atilsio pradžia ponas Madlenas liepė nugabenti Fantiną į ligoninę, jo įruoštą tuose pačiuose namuose, kur jis pats gyveno. Jis pavedė ją seserų globai ir tos ją tučto jau paguldė į lovą. Jai prasidėjo smarki karštinė. Beveik lygi vidurnakčio jį klėdėjo ir garsiai kalbėjo, bet galų gale vis dėlto užmigo. Kitą dieną pypėte, Fantina pabudo ir išgirdo prie pat savo lovos kažką kvėpuojant. Ji praskleidė užlaidinį ir pamatė poną Madleną, kuris stovėjo ir žiūrėjo į kažką viršum jos galvos. Žvelgsnys buvo pilnas gailesio, bei nerimo ir kažko maldavo. Ji pasiekė tą žvilgsnį ir pamatė, kad jis nukreiptas į kabantį prie sienos kryžių. Ponas Madlenas dabar visiškai buvo pasikeitęs Fantinos akise. Jis atrodė jai apgaubtas spindėjimo. Jis buvo paskendęs savotiškoje maldoje. Ji ilgai žiūrėjo jį, nedrįsdama pertraukti jo susimastymo, pagaliau ji nedrasiai tarė – ką jūs čia veikiate? Ponas Madlenas stovėjo čia jau ištisą valandą. Jis laukė, kada pabus Fantina. Jis paėmė jos ranką, užčiopė pulsą ir atsakė. Kaip jūs jaučiatės? Gerai, aš buvau užmėgusi, tarė ji. Atrodo, man dabar geriau. Greit praeis. Tuomet atsakydamas jos pirmąjį klausimą, tarytum tik dabar būtų išgirdęs istarį. Aš meldžiausi kankiniui, kuris danguje ir savo mintise pridūrė už kankinę, kuri čia žemėje. Visą naktį rytą ponas Madlenas teiravosi apie moteriškę. Dabar jam viskas buvo aišku. Fantinos istorija jam buvo jau žinoma su visomis širdį veriančiomis smulkmenomis. Jis kalbėjo toliau. Jūs daug iškentėjote vargšiai motina. Ak, nesiskūskite. Jūsų dalė išrinktųjų dalė. Kaip tik šituo būdu žmonės sukuria angelus. Jie tuo nekalti, nes kitaip nemoka. Matote, šis pragaras, iš kurio jūs išėjote, yra dangaus priengis. Jį reikėjo pereiti. Jis giliai atsiduso, o jinai jam nusišypsojo savo ypatingą šypseną, kuriai trūko dviejų dantų. Ta pačią naktį Žaveras parašė laišką. Rytais pats tą laišką įteikė pajūrio Montreilio pašto kontorai. Laiškas buvo siunčiamas į Paryžių, o adresas toks. Ponui Šabuljė, pono policijos prefekto sekretoriui. Kadangi žinia apie įvykį policijos nuovadoje buvo plačiai pasklidusi, tai pašto kontoros viršininkė ir dar keletas žmonių, kurie matė laišką prieš jį siunčiant ir iš adreso pažino Žavero rašyseną, nutarė, kad tai atsistatydinimo prašymas. Ponas Madlenas, nedelsdamas, parašė Tenardie laišką. Fantina jiems buvo skolinga 120 frankų. Jisai nusintė jiems 300 frankų, prašydamas iš to sumos pasiimti, kiek jiems priklauso, ir tučto jo atvežti mergytę į pajūrio Montreilį, kur jos laukia serganti motina. Ten ardie apstulbo. Velniai rautų, tariai savo žmonai. Mes nepaleisim iš rankų vaiko. Dabar šis žvirblelis pavirs mums melžiamą karvutę. Aš numanau, kas čia yra. Koks nors mulkis bus įsispitrinęs mamulę. Atsakydamas tenargį atsiuntė bukliai sudarytą 500 ir kelių frankų sąskaitą. Šioje sąskaitoje figuravo dvi kitos neginčiomos sąskaitos daugiau kaip 300 frankų sumai. Viena gydytojo, antra vaistininko, kurie buvo gydę ir aprūpinę vaistais ilgą laiką sirgusias Eponiną ir Azelmą. Kozetė, kaip mes sakėme, visą laiką buvo sveika. Reikėjo tik tai truputį suklastoti vardus – sąskaitos apačioje, Tenardie pažymėjo. Skolos sąskaiton gauta 300 frankų. Ponas Madlenas tučto jau įsiuntė dar 300 frankų ir parašė, paskubėkite atvežti kozetę. Po šimts sušuko Tenardie, nepaleisime vaiko. Tuo tarpu Fantina nesitaisi, jie vis tebegulėjo ligoninėje. Seserys iš pradžių tą merkšę sutiko ir slaugė su pasišlikštėjimu. Kas yra matęs Reimso katedros bareljefus, tas atsimena, su kokiu paniekinimu išmintingosios mergelės žiūri patempusios lūpas į neprotingasias mergelės. Ši senovinė vestalių panieka paleistuvėms pagrįsta vienu iš geriausių moteriško dorybingumo instinktų. Seserys kaip tik ir vadovavosi šiuo instinktu, kurį joms dar didino religinis jausmas – tačiau Fantina labai greit jas nuginklavo. Ji kalbėjo romiai ir švelniai, o ir motinystės jausmas toks gyvas joje nejučiomis minkštino aplinkinių širdis. Kartą seserys girdėjo, kaip jį karščiuodama klėjojo. Aš buvau nusidėjėlį, bet kai turėsiu prie savęs dukrelę, tai bus ženklas, kad Dievas man atleido. Gyvendama blogą gyvenimą, aš nenorėjau, kad mano kozetė būtų su manimi – aš nebūčiau galėjusi žiūrėti jos nustebusias ir liūdnas akis. O aš juk vien dėl jos ir dariau nuodėmes, už tą dievas man ir atleidžia. Kai kozetė bus čia, aš pajusiu gerojo dievulio palaiminimą. Aš žiūrėsiu į ją ir man bus gera matyti tą nekaltą kūdikį. Ji nič nieko nežino. Suprantate, seselės, juk jinai angelas. Tokiame amžiuje jūs parneliai dar nenukrite. Ponas Madlenas du kartus per dieną ateidavo jos aplankyti ir kiekvieną kartą jinai klausdavo jį, ar greitai pamatysiu savo kozetę. Jis atsakydavo, galimas daiktas rytoj rytą. Aš laukiu jos kiekvienu momentu. Ir išbliškęs motinos veidą suspindėdavo. Ak, sakydavo ji, kokia aš būsiu laiminga. Mes jau sakėme, kad ji nestiprėjo, priešingai atrodė, kad kiekvieną savaitę jai darėsi vis blogiau toji sniego gniūžtė patekusi ant nuogo kūno tarp menčių, staiga sustabdė prakaitavimą ir liga, kuri keletą metų brendo joje, įsidegė visų smarkumu. Tyriant ir gydant plaučių ligas tais laikais jau buvo pradėta vadovautis naudingais Laneko nurodymais. Gydytojas išauskultavo Fantiną ir palingavo galvą. Ponas Madlenas paklausė gydytoje, na kaip? Ji rodosi turi kūdikį, kurį labai norėtų pamatyti, paklausė daktaras. Taip, tai paskubėkite jį atvežti. Ponas Madlenas krūptelėjo. Fantina jį paklausė, ką pasakė gydytojas. Ponas Madlenas prisivertė nusišypsoti. Jis sakė, kad reikia greičiau atvežti jūsų mergytę, kad tai jums gražins sveikatą. O taip, sušuko ji, tai tikra tiesa, bet kodėlgi tie tenardie taip ilgai laiko mano kozetę? O jie atvažiuos, Pagaliau mano laimė jau arti, jinai čia, aš jau matau ją. Tuo tarpu Tenardie nepaleido iš rankų vaiko, atsikalbinėdami visokiomis dingstimis. Kozetė esanti ne visai sveika ir žiemą jos negalima leisti kelionę, bet to dar esą užsilikę mažų netidėliotinų skolų, o jų sąskaitos dar negautos ir taip toliau ir taip toliau. Aš ką nors nusiųsiu kozetės parvežti, tarė dėdė Madlenas – o jeigu reikės pats nuvyksiu. Fantinos diktuojamas jis parašė laišką, kurį paskui davė jai pasirašyti. Ponui Tenardie, atiduokite kozetę šio laiško įteikėjui, jis jums sumokės visas smulkės išlaidas, reiškiu jums pagarbą Fantina. Tačiau tuo metu atsitiko vienas svarbus įvykis – mes veltui mėginame kiek galint dailiau tašyti tą slėpiningą luitą, iš kurio iškaltas mūsų gyvenimas – juoda likimo gyslelė visuomet pasirodo paviršiuje. Kokiu būdu Žanas gali virsti šanu? Vieną rytą, kai ponas Madlenas dirbo savo kabinete, norėdamas sutvarkyti keletą skubių merijos reikalų tam atvejui, jeigu jis nutartų pats važiuoti į Monfermeilį, jam buvo pranešta, kad policijos inspektorius Žaveras nori su juo pasikalbėti – Išgirdę šį vardą, ponas Madlenas negalėjo užgniaužti savyje nemalonaus jausmo. Po įvykio policijos nuovadoje žaveras jo dar labiau vengi negu bet kada ir ponas Madlenas nuo to laiko dar nebuvo jo matęs. Tegu įeina. Žaveras įėjo. Ponas Madlenas tebesėdėjo kaip niekur nieko prie žydinio, suplunksna rankoje, įbedęs akis į aplankas su protokolais apie susisiekimo viešaisiais keliais taisyklių pažeidimus – sklaidydamas raštus ir kai ką juose pasižymėdamas. Žaverų jėjus jis nepakeitė pauzus, jam nejučiom prisiminė vargščiai Fantiną ir jis nusprendė laikyti šaltai. Žaveras pagarbiai nusilenkė ponui merui sėdinčiam į jį nugarą. Ponas meras neatsigrėžė ir toliau kažką žymėjosi byloje. Žaveras žengė porą žingsnių pirmin ir sustojo, netardamas nei žodžio. Fizionomistas, kuris būtų gerai pažinęs visą žavero prigimtį ir ilgą laiką studijavę šį laukinį, tarnaujantį civilizacijai, šį keistą romėno ir spartiečio, vienuolio ir kapralo mišinį, šį nemokantį meluoti seklį, šį asketišką šnipą, fizionomistas, kuriam būtų buvusi žinoma jo slapta sena nepykanta ponui Madlenui ir jo susidūrimas su meru dėl Fantinos, stebėdama žaverą šį momentą būtų sautaręs, kasgi atsitiko – kiekvienam pažįstančiam jo sąžinę tiesę, tyrą, nuoširdžią, dorą, nuožmį ir griežtą, būtų buvę aišku, jog žavero vidinėme gyvenime vyko kažkoks didelis sukretimas. Visa, kas buvo žavero sieloje, tučto jo atsispindėdavo ir jo veide. Kaip visi didžių aistrų žmonės, jis pasiduodavo staigiems nuotaikos pasikeitimams. Niekome dar jo veido išaiška nebuvo tokia keista ir netikėta. Kai įsijėjęs nusilenkė ponui Madlenui, jo žvilgsnėje nebuvo nei pagiežaus, nei pykčio, nei įtarumo. Jis sustojo keli žingsniai nuo mero, už jo krėslo, ir dabar stovėjo beveik pasitempęs, naiviai atšiaurus ir šaltas, kaip žmogus, kuris niekuomet nepasižymėjo švelnumu, bet visuomet būdavo kantrus. Netardamas nei žodžio, nedarydamas jokio judesio, Pilnas tikro nusižeminimo ir ramiaus rezignacijos, jis laukė, kada ponas meras teiksis atsigręžti, laukė ramus rimtas, suskrypėlę rankoje, nuleidė sakis. Tokia maždaug išraiška, kaip stovi kareivis prieš karininką ar nusikaltelis prieš teisėją. Visi jausmai ir visi prisiminimai, kuriuos galėjai tarti jį turint, buvo išnykę. Šiame veide, neižvelgiamame ir paprastame kaip granitas, nebuvo dabar nieko tik niūrus liudesys – Visa jo esybė dvelkė nusiminimu ir ryštumu, kažkokiu vyrišku mauduliu. Pagaliau ponas meras padėjo plunksną ir pusiau atsigręžęs paklausė, na kasgi yra, kas atsitiko žaverai? Žaveras valandėlę tylėjo, tarsi norėdamas susikaupti, paskui prabilo su liūdnu iškilmingumu, kuriame tačiau buvo ir paprastumo. Atsitiko tai, ponas merė, kad padarytas nusikalstamas veiksmas. Koks veiksmas? Vienas iš žemesnių jo administracijos pareigūnų visų širkščiausių būdų parodė nepagarbą aukštam valdžios atstovui. Laikau savo pareigą jums apie tai pranešti. Kasgi tasai žemesnysis pareigūnas, paklausė ponas Madlenas. Aš, atsakė Žaveras. Jūs? Aš. O kas tasai valdžiaus atstovas, kuris turi pagrindo skūstis tuo administracijos pareigūnu? Jūs, ponas merė, Ponas Madlenas atsitėsė krėsle. Žaveras kalbėjo toliau vis tokia pat ruščia mina ir nepakeldamas akių. Ponas merė, aš atėjau jūs prašyti, kad jūs teiktumėtės pareikalauti iš vyresnybės atleisti mane iš pareigų. Ponas Madlenas apstulbęs norėjo kažką pasakyti. Žaveras jį nutraukė. Jūs pasakysite, kad aš pats galiu atsistatydinti, tačiau šito nepakanka. Atsistatydinti tai garbinga. Aš padariau nusižengimą ir turiu būti nubaustas. Mane reikia išvaryti. Kiek patilėjęs jis pridūrė. Ponas merė, aną kartą jūsų griežtumas su manimi buvo neteisingas. Šiandien jis bus teisingas. Bet kodėl, už ką? Sušuko ponas Madlenas. Kokias jūs čia nesąmonės klėdite? Ką visą tai reiškia? Koks tas jūsų nusikalstamas veiksmas nukreiptas prieš mane? Ką jūs man padarėte? Kuo jūs man nusikaltote? Jūs save kaltinate, jūs norite būti atleistas. Išvarytas, pataisė žaveras. Išvarytas tiesie, labai gerai, bet aš nieko nesuprantu. Jūs to jau suprasite, ponas merė. Žaveras giliai atsiduso ir toliau kalbėjo vis taip pat šaltai ir liūdnai. Ponas merė, prieš šešias savaitės po istorijos su Merkščia – Aš buvau ant jūsų įsiutęs ir jūs įskundžiau. Įskundėte? Paryžiaus policijos prefektūrai. Ponas Madlenas, kuris neką dažniau juokdavosi, negu žaveras, taiga ėmė juoktis. Kad aš kaip meras įsikišau į policijos potvarkius. Ne, kad jūs buvęs katurgininkas. Meras išbliško kaip drobė. Žaveras, kuris nebuvo pakėlęs akių, kalbėjo toliau. Aš taip maniau man seniai buvo kilę įtarimų. Panašumas žinios, kurias jūs rinkote faverolyje, jūsų nepaprasta fizinė jėga, įvykį su senuoju fošlevanu, jūsų taiklų šaudimas, jūsų truputį įvelkama koja, ne pats nežinau kas dar, nesąmonis. Bet šiaip ar taip aš jūs laikiau tokiu žanu valžanu. Kuo, kaip jūs pasakėte, žanu valžanu, tai katurgininkas, kurie esu matęs prieš 20 metų, kai buvau prižiūrėtojo padėjėjų Tulono sunkiųjų darbų kalėjime. Atrodo, kad išėjęs iš kalėjimo, tasai Žanas Valžanas apvogė vyskupą, po to padarė dar vieną ginkluotą užpolimą vieškelyje, apiplėšė mažą savo jarą. Prieš aštuonerius metus jis kažkokiu būdu pasislėpė, buvo paieškomas. Na, aš ir įsivaizdavau. Žodžiu, aš padariau tai. Pyktis mane pastumėjo ir aš jūs įskundžiau prefektūrai. Ponas Madlenas, kuris prieš valandėlę vėl buvo pasiėmęs bylą, visiškai abejingų tonų paklausė. O ką jums atsakė? Kad aš beprotis. Ir kągi? O kągi, jie sako tiesą. Gerai, kad jūs pats tatai pripažįstate. Kaipgi nepripažinsi, jeigu surastas tikras Žanas Valžanas? Lapas, kurį laikė ponas Madlenas, iškrito jam iš rankų, jis pakėlė galvą Įdėmiai pasižiūrėjo į žaverą ir tarė nenusakomų tonų. Ak, šitaip. Žaveras kalbėjo toliau. Dalykas štai koks ponas merė. Atrodo, kad mūsų krašte netoli Elyile O. Klošė gyveno toks žmogelis, kurį visi vadino dėde Šanmatjė. Tai buvo tikras dreskius. Niekas jį nekreipė jokio dėmesio. Nežinia, iš ko tokie žmonės gyvena. Neseniai šį rudenį dėdė Šanmatjė buvo suimtas už sėdrinių obolių vagystę pas, na, nesvarbu. Vagystė įsibrovimas per aptvarą į sodą, aplaužimas medžių šakų. Ir štai mūsų šanmatijė sučiuptas. Jis dar tebe laikė rankoje obelė šaką. Nenaudėlį uždaro į šaltąją, jam grėsi tik pataisos namai. Bet čia ima ir įsikiša apvaizdą. Vietos arešto namų stovis labai blogas – Todėl teismo tardytojas nusprendė perkelti Šanmatijė į Arasą, į departamento kalėjimą. Tame Araso kalėjime nežinia už ką sėdi buvęs katurgininkas vardu Brevė, kuris už gerą elgesį paskirtas kameros seniūnų. Ponas merė. Vos spėjo Šanmatijė ten jeiti, Brevė sušuko. Hei, juk aš tą žmogų pažįstu. Senas katurgos paukštis. Dirstelėk į mane draugužį. То Жанас Valžanas. Žanas Valžanas, koks Žanas Valžanas? Šanmatie dedasi nustebęs. Tu nekvailiok, sako breviai. Tu Žanas Valžanas. Tugi sėdėjai Tulono katurgoje prieš 20 metų. Juk mes ten drauge buvome. Šanmatie neigia po šimts. Jau žinoma suprantate, kodėl. Dalyką imta tyrinėti, iškasama visa ši istorija, štai kas randama – Tasai Šanmatijai prieš 30 metų buvo medžių karpytojų įvairiose vietose, tame tarp ir Faverolyje. Tenai jo pėtsakai dingsta. Tačiau po ilgo laiko jis vėl pasirodo Overnėje, paskui Paryžiuje, kur jis sakosi buvęs račium ir turėjęs dukterį skalbėję, bet tas nėra įrodyta. Pagaliau jis atsiduria šitame krašte. Taigi prieš patekdamas į katurgą už kvalifikuotą vagystę – kas buvo tasai Žanas Valžanas, medžių karpytojas, kur, faverolyje. Kitas faktas. To Valžano krikštavardis buvo Žanas, o jo motinos mergautinė pavardė Matijė. Visiškai natūralu manyti, kad išėjęs iš katurgos ir norėdamas paslėpti praeitį, jis pasiėmė savo motinos pavardę ir pasivadino Žanu Matijė. Jisai vyksta į Overnę, Žaną to krašto tarmi paverčia Šanu, ir jis čia vadinamas šanmatijai. Mūsų žmogelis neprieštarauja ir šitaip virsta šanmatijai. Jūs klausotės manęs taip? Pasiteiraujama Faverolyje. Žano Valžano šeimos ten nebėra. Niekas nežino, kur jie dingo. Žinote, toje žmonių klasėje dažnai išnyksta ištiso šeimos. Jūs ieškote, bet jau nieko nerandate. Jeigu tie žmonės nėra purvas, tai jie dulkės – Be to, visa tai buvo prieš 30 metų, todėl Faverolyje nebėra nei vieno žmogaus, kuris atsimintų Žaną Valžaną. Teiraujamasi Tulone. Be to jo brevė yra tik du katurgininkai, kurie kažkada matė Žaną Valžaną. Tai nuteistieji iki gyvos galvos kaliniai Košpailis ir Senildie. Jie paimami iš kalėjimo ir atgabenami. Padaroma akistata su tariamuoju Šanmatijai. Jie nesviruoja. Jie kaip ir brevė tvirtina, jog tai Žanas Valžanas. Tas pats amžius, jam 54 metai, tas pats ūgis, ta pati išvaizda, žodžiu, tas pats žmogus, tai jis. Kaip tik tuo metu aš ir buvau pasiuntęs savo įskundimą Paryžiaus prefektūrai. Man atsako, kad aš iš proto kraustausi ir kad Žanas Valžanas yra arase teisingumo rankose. Jau suprantate, kaip tas mane nustebino – juk aš tariausi, čia turi savo rankose tą patį Žaną Valžaną. Aš parašiau ponui tardytojui, jis mane iššaukė, man atveda šanmatijai. Ir kągi, nutraukė ponas Madlenas. Žaveras niekad nemeluojančio žmogaus mina liūdnai atsakė. Ponas merė, tiesa yra tiesa. Man labai apmaudu, bet tasai žmogus tikrai yra Žanas Valžanas. Aš jį atpažinau. Ponas Matlenas labai tylių balsų paklausė ar jūs tuo esate tikras? Žaveras susijaukė tuo skausmingu juoku, kuris nejučiom įsiveržė žmogui, giliai įsitikinusiam liūdna savo žodžių tiesa, o visiškai tikras. Susimastęs jis valandėlę nejučia maigė pirštais padėtoje ant stalo dėžutėje, smulkius medžio miltelius rašlui džiovinti, paskui pridūrė. O dabar, kai pamačiau tikrąjį Žaną Valžaną, Aš pats nesuprantu, kaip galėjau kitaip manyti. Prašau man atleisti, ponas merė. Kreipdamas iš šiais maldaujamais ir rimtai žodžiais į tą, kuris prieš šešias savaitės jį tai buvo pažeminęs policijos nuovadoje, visų sargybos kareivio akivaizdoje ir jam pasakęs išeikite, žaveras šis išdidus žmogus, pats nesižinodamas, laikėsi oriai ir paprastai. Ponas Matlenas į jo prašymą atsakė šiuo netikėtų klausimu – O ką sako tasai žmogus? Kągi, ponas merė, jo dalykai prasti. Jeigu Žanas Valžanas, čia jau recidyvas. Perlipti per tvorą, nulaužti šaką, nudžiauti keletą obolių, vaikui būtų tik šelmystė, saugusiam nusižengimas, katurgininkui nusikaltimas. Čia vagystė su įsibrovimu. Šitas dalykas priklauso nebe pataisos policijai, bet prisiekusiųjų teismui už tai ne kelios dienos kalėjimo, bet katurga iki gyvos galvos. Be to, dar ta istorija su mažuoju savo jeru, jie, aš manau, taip pat iškils. Pošims čia jau yra dėl ko lėpti ant sienų tiesa. Taip, kiekvienam kitam, tik ne Žanui Valžanui. Žanas Valžanas gudrus paukštis. Tai dar vienas bruožas, iš kurio aš jį pažįstu. Kitas pajustų, kad čia karšta, pradėtų siautėti, šaukti – juk ir puodas ima verti, kai jį ant ugnies pastato. Jis dievą gotusi, prisiekinėtų, kad jis nežanas valžanas ir taip toliau ir taip toliau. O šitas dedasi nieko nesuprantas ir tik sako, aš esu šanmatijai, aš nebuvau tenai. Jis apsimeta nustebęs, vaidina idiotą ir tas daug protingiau. O tai vikrų šelmis. Na, bet vis tiek įrodymai tikri. Jie atpažino keturi žmonės, senasis nenaudėlis bus nuteistas. Bylą nagrinės prisiekusiųjų posėdininkų teismas arase. Aš ten vykstu kaip liudytojas, esu iškviestas. Ponas Madlenas nusisuko prie rašmojo stalo, vėl paėmė aplanką ir ramiai sklaidė popierius, skaitydamas juos ir šitą žymėdamasis kaip žmogus, kuris labai užimtas. Pagaliau atsigrėžė į žaverą. Na, užtek žaverai, tikrai sakant, visos tos smulkmenos mažai mane domina. Mes tik gaištame laiką, o turime skubių reikalų. Štai ką žaverai, jūs tučto jau naikite pas tetulę Bizopie, kuri prekiauja daržovėmis Sen Solvo gatvės kampe. Pasakykite, kad ji paduotų skundą prieš vežiką Pierą Šaneloną. Tas galvijas vos nesuvažinėjo tos moters ir jos vaiko. Reikia jį nubausti. Po to naisite pas poną Šarselį, Montr de Šampinjį gatvėje. Jis skundžiasi, kad iš kaimininio namo nutekamojo vamzdžio vanduo bėga tiesiog po jo namo pamatais ir juos plauna. Paskui patikrinsite, ar tikrai yra nusižengta policijos taisyklėms, kaip man pranešė našlės Doris name Giburo gatvėje ir ponios Renė de Bosė name Garo Blano gatvėje ir surašysite protokolus. Bet aš jums per daug užkraunu darbo. Jokius rodos ruošiatės išvykti – Ar nesakėte man, kad po savaitės ar pusantros važiuojate į Arasą dėl tos bylos? Anksčiau, ponas merė. Kadagi? Bet aš regis ponui merui sakiau, kad byla bus nagrinėjama rytoj ir aš išvažiuoju vakariniu diližanu. Ponas Madlenas vos pastebimai sujudėjo. O kiek laiko užtruks byla? Daugų daugiausia vieną dieną. Sprendimas bus padarytas vėliausiai rytoj vakare. Bet aš nelauksiu sprendimo, dėl kurio negali būti abejonis davęs parodymą, tu jau grįšiu. Gerai, tarė ponas Madlenas. Į rankos judesio atleido žaverą, bet žaveras neišėjo. Dovanokite, ponas merė, tarė jis. O kas dar, paklausė ponas Madlenas. Ponas merė, aš turiu dar jums priminti vieną dalyką. Kągi, kad mane reikia atleisti iš tarnybos. Ponas Madlenas atsistojo. Žaverai, jūs esate dauras žmogus ir aš jūs gerbiu. Jūs savo kaltę perdedate. Be to, Čia yra toks įžeidimas, kuris liečia tik mane vieną. Žaverai, jūs vertas būti paaukštintas, o ne pažemintas. Aš noriu, kad jūs pasiliktumėte savo vietoje. Žaveras pasižiūrėjo į poną Madleną savo teisingų žvilgsnių, pro kurį tarytum švietėsi nelabai išprususi, tačiau tyra, bei nepalenkiama jo sąžinį ir ramių balsų tarė. Ponas merė, aš negaliu su tuo sutikti. Aš jums kartoju, tai liečia tik mane vieną. Tačiau žaveras, įsikalęs į galvą, vienu vieną mintį kalbėjo toliau. Perdėti aš nieko neperdėdu. Štai kaip aš samprutaudžiu. Aš be pagrindo jūs įtariau. Ta tai dar nieko. Įtarinėti mūsų teisė, policijos teisė, nors vis dėlto yra smerktina įtarinėti aukščiau stovinčius asmenis. Na, o aš, neturėdamas įrodymų, pykčio pagautas, keršto skatinamas, Jūs įskundžiau kaip katurgininką, jūs garbingą žmogų merą valdžiaus pareigūną. Tai rimtas dalykas, labai rimtas. Jūsų asmenyje aš valdžiaus atstovas, įžeidžiau valdžią. Jei kuris nors iš mano valdinių būtų padaręs tai, ką aš padariau, aš jį laikyčiau nevertu tarnauti policijoje ir išvaryčiau. Kaipgi kitaip? Leiskite, ponas merė, pridurti dar porą žodžių. Aš savo gyvenime dažnai buvau griežtas, kitiems ir teisingai dariau taip ir turėjau elgtis. O jeigu dabar aš nebūčiau griežtas savo pačiam, tai visa, ką esu padaręs teisingo, taptų neteisinga. Argi aš savęs turiu labiau gailėtis negu kitų? Ne, o kaipgi? Išeitų, kad aš mokėjau tik kitus bausti, o save ne. Tokiu atveju aš būčiau niekingas žmogus.